šta se to iza brda valja, šta se to u Božimu dešava. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, soba, put, vjernik. Naš izvor je Islam. ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما Islamski svijet, sveti džihad, bužihad, 2011. Naš izvor je Kažu kava gotova. A mi tijeli da krenemo sa predavanjem. kako, kako da sada spojimo između oba dobra. Kava ako se ohladi, a Ive ako se ohladi za ders. Pa ovako ćemo. Znači dok braća podijele kavu, imamo jedno, jednog našeg brata koji je ovaj, koga sam ja zamolio da nam se obrati sa jedno 50 minuta da poselam i ovaj skup. To je naš brat iz Italije, Tahirović Agim koji inače se bavi davom i poziva braću po Italiji i nikome ne bacamo prašinu i ne hvalimo nikoga i ne uzdižemo osim Allaha subhanahu wa ta'ala, ali bolili bi da poselam je ovaj skup i da nam malo kaže kako kod njega u džematu. Ja sam lično imao priliku da vidim njegov džemat i zaista sam bio oduševljen tom braćom koja su u u Italiji, u selu, natravili, znači, od hangara gdje su prije nekad bili hangarovi, možda bale i tako nešto, natravili tu prelijep mesđid i dolaze ljudi iz okolice 100 km, dolaze i obavljaju namaze i džume u tom lijepom mesđidu. Pa bujrum, brate, poselami ovaj lijepi skup i reci nam, jel Rim gdje je nekad bio? Bismillahirrahmanirrahim i Alamin wa salatu wa salama Rasulullah. Zahvala pripada braću Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat najboljem čovjeku, najboljem muslimanu, najboljem pengameru Muhammedu sali Allahu alaihi selam, njegovoj častnoj porodici, njegovoj familiji i svima onima koji sledi islam do sudnjeg dana. Selam alaikum rahmetullahi wa Braću, ja ću odmah na početku da, da se izvinjam, ja ću malo na romskom, malo na bosanskom, malo na italijanskom, bojim se možda ćemo da se razumimo. Wallahi, meni nije ovde mesto, ali pošto sam prisiljen od brata, a da napomnim njegove reći na jednom desu kaže, kad ima avdesa, ne bi trebalo da se uzme avdes. Subhanallah, ovdje sa avdesom, ovde je puno nura. Alhamdulillah, ovo je dobrota od Allaha. Vallaj da jednom haramđiju kome mene, da jednom grešniku kome, kao što sam ja, da Allah zove 700 km ovde, vallaj da sedi ispred braća, ispred brata šeha, ispred brata omiljenog Nuseta i ispred brata omiljenog Bilale i sve vas. Wallahi braća, ovo je jedna veliki njehmata od Allaha subhanahu wa ta'ala. Braćo da se brat predstavio mene, inšala, ja sam eh, Rom iz Gračnice, ali živim u Italiju. Ali, hamdulillah, vallahi, mi smo bili u velikom širku, u velikom kufru, u velikom krivom putu. Bili smo izašli iz Kosova za Italiju, za Dunjaluk, ali nema tamo Dunjaluka. Ali tamo smo uzeli islam. Tamo smo upoznali islam. Žalosno što na Kosovu nismo upoznali, ali Hamdrulja. Wallahi, mogu da kažem da hamdulillah Allahu, ali jedan od većih sebe pa ste vi, braćo, koji ste nas uputili u islam. Vi sa vašim ratom, vi sa vašom borbom, vi daje sa vašim desovima. Wallahi, kunem se Allaha, wallahi, wallahi, vaši desovi su tamo kod nas, slušaju. Vi možete ovdje, koji ste daje, koji ste šehovi, da pričate ovdje u Bosni. Ako vas ne slede, wallahi, slede vas oni koji su iz druge države, koji su iz drugog naroda, koji su iz drugog jezika, koji su druge boje kože, oni vas vole. I ja vam šaljem taj selam da vas voli u ime Allaha. I ja garanti, ja vam kažem da vas volimo, vallahi, u ime Allaha. Da vam kažemo, braćo, ne može to reći da se upisuje kako vas volimo, ali treba da dođete, kao što je brat I to treba da, demonstriramo. Dođite inšalabirum. Wallahi, ta džamija što je brat rekao, ta džamija nije naša džamija, ta džamija vaša džamija. Taj džemat je vaš džemat, inšala. Naše kuće, valaje, su vaše kuće. Naša imanja, valaje, su vaše imanja. Naše žene su naše žene. <laughs> Da, da ne preterimo sad u mnogome. www.paltal.com Soba Put فيرنيكا بورتو فيرنيكا يا هموم القلب ذوبي قد دنوتي مهجتي بعد الشحوب يا هموم القلب ذوبي قد دنوتي للمغيب من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب يا هموم القلب ذوبي Braćo, još samo da ne odugovlačim. Wallahi, mi, taj džemat koji brat Bila rekao, taj džemat ih, inša Allah, ehli sunet ve džemat. Taj džemat bez vas, bez vaših šehova, bez vaših daje. Taj džemat je kao riba bez more. Kao riba bez vode. Da li može jedna riba da ostane bez vode? Ne može. I mi ne možemo bez vas da ostanemo. Ako se nismo vidjeli, ako se nismo upoznali, vallaj, da budete jednog od nas u, u, sred, u sred noći, pustite kasetu od jednog daje kod god hoćete, odmah ćete da kažete to je Bila, to je Nuse, to je sape to je počet. Nema, nema šipe tu. To je dokaz da vas volimo, inšala. Meni je posebna čast, braće, ovdje. Vallaj, ja sam rekao to bratu. Prvi put mi se desilo, kad sam bio u Meku, kad sam ušao u Meku, pa kad sam vidio Meku, bile danu, bio sam mlad, alhamdulillah, pa kad sam vidio Meku, kosa na glavi se diže. Koža počne da se neži. Subhanallah, rekao, ja Agim, jer to Meka? Vidi Meka, nekoliko metra delio mene i Meka. Alhamdulillah, ustanovi. Ustanovi da je to je Meka. Ali sad je drugi problem. Ja ustanovi da je to je Meka, nema me šibe, to je posto Meka. Nego je problem, li to san ili stvarnost? E sad ja počinjem da se pipam, vallahi, i da skačem, da vidim jel to sam, da me vidi, da me ne vidi niko da kaže ovaj je polude ovde. Skačem, pipam se, hamdulillah, hamdulillah, nije to sam, to je istina. E sad ovde isto vidim, brata Nusir. Ja pričam o sebi, subhanallah. Brata Pinala, ja pričam o sebi. Pa jel to stvarnost? Wallahi stvarnost mi. Ali problem, jel to sanjam ili ne? Pa kažete mi vi, jel ovo san ili ne? Tekbir! Nema kod nas iluzija, sve stvarno. E, I Onda, brate, braćo, da vas, da, se, da ne odugovlačim inšala ove će reći ići vama, ali poselami ćete sve daje. Birum kad god hoćete, u kojeg doba godine hoćete. Wallahi, kao što sam rekao, naše kuće, naše džamije, naše domovi su i vaše domovi. Bilo mi drago kad god idete za Europu, prvo mjesto da bude naše, pa inšala tu da sedimo, pa odatle inšala da idete god hoćete. Molimo, inšala, bit će Rim, bit ćemo da budemo inšala ti. Molit ću Allaha i ovo na kraju, da išala kako da se okupi ovdje, inšala da nas okupi u dženetu Firdaus. Ali vallaj, još jednu molbu imam. Vi ćete išala svi u dženetu. Ako slučajno idete u dženetu, pa vidite tamo da nema agima. Tvrdite Allahu da smo sedili zajedno, da smo klanjali zajedno. To vas molim da to uradite. Subhana rabika rabili izite mi sifun, wassalamu musirin, walhamdulillahi rabbil alimin. Jazekum Allahu bihaj. Neka vas Allah nagradi. Kod nas imaju običaj kazat, pita kad se pokajmači ili ima onda poseban ima znači onda poseban ukus. Da Allah nagradi našeg brata Agima. Evo, mi smo dobili poziv, pa ćemo mi, inša gledati da se tom pozivu i da zovemo, da se još više tako upoznajemo i zavolimo i da tako pokažemo drugima da je naš izbor Islam. Ne tražimo ništa, samo jedno tražimo, kao kaže Kur'an, nisu ih zlostavljali, osim samo zbog toga što Allah uzvišenog vjeruju. Ako je ovo, znači, džerimet, ako je ovo, znači, jednostavno puno, onda ja ne znam ima li pravo čovjek da sve više smatra čovjekom. Trebao bi pitati Nojeva ima li mjesta da se njima pridruži. Eto i dalje pijte kavu, a onda inša ćemo prepustati našem šehu riječ Šeh Nusa će biti prevodioc, pa inšallah evo više nema ovaj vrućine, sad možemo lagano ili tako do akšama, pa Allah da vas nagradi šala za jedno 5-6 minuta, kad popijete kahu, idemo iz kadara u kadar. Naš izvor je kav, kav, أعداؤك ولوا أعداؤك ولوا أعداؤك ولوا للعدم وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا كالعلم تاريخك شمس تاريخك شمس تاريخك شمس تتجلى بل أنت حياة بل أنت حياة بل أنت حياة للأمم Znači, obratite pažnje na ovo što mi radim. Ja sam se do sad držao jednog pravila da ljude plaho ne pozivamo i ne, ne, daje, ne govorimo šta će raditi. Nego sam se držao pravila da mi radimo ono što treba, a ljudi nek vide šta mi to radimo. Je tako? Pa vas ja pozivam sad, neću vas pozivati opet i reći vam radite to i to, nego pogledajte ovo šta mi radimo, šta naše braća radi. Tako? Pogledajte uve lahove kuće, nemojte ih ostavljati usamljenima, samcima ovdje po ovim brdima. Mi ne želimo spomenike kulturne, tako? Graditelji džamija su oni koji u njima klanjaju, oni koji oko njih živi. oni koji oko njih sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi oživljavaju. Eto to je posljednji šaret, jel tako, s ovog druženja, naš izbor je islam, a islama nema bez džemata, a džemata nema bez mesčida i vaših kuća oko tih mesčida. Jeste sad razumjeli? Eto, to je uputa. Znači, to vam je skretanje pažnje. Nemojte oklijevati, nemojte gubiti vrijeme. Neće ni jedan trenutak vaš u ovom mesčidu se upisati u izgubljeno vrijeme. I neće ni jedan dirhem koji potrošite da bi živjeli uz ovakav mesčid biti upisan u izgubljeni i uzaludni dirhem neće ni jedan trenutak koji vaše dijete provede u ovom mesčidu ili u vašoj kući pored ovog mesčida biti ubrojan u izgubljene trenutke. Nećete ništa izgubiti time što ćete se povući i sačuvati svoje uši od muzike i galame, svoje oči od zinaluka i golotinje, svoje srce od fiska i grijeha, širka i kufra. Slobodno se svome gospodaru odazovite. Nemojte oklijevati. Sa punom hrabrošću i ljubavlju i zadovoljstvom sa Allahom subhanahu wa ta'ala odazovite se odazovite se evo ove Allahove kuće za vama zjapi, vas traže ispunite ovaj prostor zikrom i vadetom veličanjem Allaha subhanahu wa ta'ala Ispunte ovaj prostor šerijatom Allaha subhanahu wa ta'ala, ne bi nam se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao i od svojih blagodati još povećao. Eto, ja sam. Nećemo pozivati ove ljudi. Imam neku tribinu u nekulturnom centru u Lukavcu, pa brate da vas pozovem. Ja vas ne pozivam Taj tribina u nekulturnom centru je za one koji idu u te nekulturne centre. Allah vas pomoći. Jazakum Allah khair. لوضوء نجم لوضوء نجم في القمم بجميل صفات بجميل صفات بجميل صفات في ذات في قلب زاك في قلب زاك في قلب زاك في كرم فصلاة تترى فصلاة تترى صلاة تترى وسلام يا خير الدنيا يا خير الدنيا